Grama ii. Ann pratike egzèsis a. Bay Ti Jo konsèy kijan pou l pase jounen demen an. Sa pou l fè. Modèl. Dòmi bonè aswè a. Se pou ou dòmi bonè aswè a. Youn. Repoze ou byen. Se pou ou repoze ou byen. De. Leve bonè. Se pou ou leve bonè. Twa. Benyen byen vit. Se pou ou benyen byen vit. 4. Ale kay vwazen ou yo. Se pou ou ale kay vwazen ou yo. 5. Sakle jaden an ak yo. Se pou ou sakle jaden an ak yo. 6. Al achte semans. Se pou w al achte semans yo. 7. Plante mayi yo. Se pou w plante mayi yo.